Шафер поглянув униз, щоб зважити свої шанси, і зрозумів, що, стрибнувши, він у кращому разі зламає обидві ноги, а в гіршому опиниться на скелях за 200 футів нижче від станції. Ще через 10 секунд він з останніх сил, відхекуючись, наче бігун після марафону, виповз на дах вагончика. Майже хвилину він лежав, чекаючи, поки судово відпустить руки, а серце битиметься хоча б як у хворого з сильною гарячкою. Потім нечутно спустився на підлогу, дістав пістолет, став пильно розглядатись, чи станція справді порожня. Здоровий глузд підказував йому що будь-який вартовий не ховався б, а навпаки, спробував би якнайкраще роздивитись, хто ж це хоче дістатись на станцію в такий незвичний спосіб. Та обережність узяла гору над здоровим глуздом. Але станція була справді порожня. Далі він спробував з'ясувати, чи часто сюди навідуються люди. Двері у нижньому кінці похилої галереї, що виводила на подвір'я замку, були широко відчинені. Безшумно скрадаючись цим переходом угору, шафер побачив, що важка залізна брама в кінці галереї також відчинена. Він визирнув на подвір'я. За інших спокійніших обставин. Він порадів би видовищу, що йому відкрилося. Подвір'я мало майже такий самий вигляд, як і тоді, коли він дивився на нього востаннє з вікна коридора. Люди метушилися навколо помп, несли вогнегасники і лантухи з піском, щось кричали одне одному, вимахуючи руками. Головна брама стояла навстіж. Без будь-якої охорони вартових теж залучили гасити пожежу. Але тільки самогубець міг би спробувати втекти через подвір'я, на якому метушилися 60 чи 70 альпійських стрільців. Трохи ліворуч стояв покинутий нікому не потрібний вертоліт. Пілота біля нього не було. Раптом пролунав ще один вибух. Шафер повернувся в той бік, намагаючись угадати, який саме з зарядів спрацював цього разу. Та погляд його затримався на задимлених вікнах східного крила одну єдину мить. Якесь шосте чуття змусило його повернутися праворуч, і обличчя його скам'яніло. У головну браму вбігли важко дихаючи, солдати з доберман-пінчерами, яких він уже бачив згори. Шафер мовчки поточився назад. Від солдатів він ще міг би сховатись. Із собаками це було важче. Намагаючись не робити жодних звуків, він причинив браму до галереї і замкнув її на два важкі залізні засови, швидко збіг униз, зачинив ще й нижні двері і поклав ключа від них до кишені. Почувши над собою дзенькіт розбитого скла, шафер поглянув угору. Машинально його руки скерували туди і дула автомата. Заберіть свою гармату. Роздратовано промовив Сміт крізь загратований отвір у стелі. Ви що подумали, ніби тут уже крамер з його компанією? Нерви, холодно пояснив шафер. Ви не прийшли крізь те. Крізь що прийшов лейтенант Шафер. Як там ваші справи? Карачоли з друзями лежать на даху обличчями вниз і від холоду вже ледве живі. Мері стоїть над ними з автоматом. Джонс усе ще на горі боїться навіть вистримати голову з кімнати, каже, що боїться висоти. Я втомився вже з ним сперечатись. Як ваші справи? Все тихо. Обоє дверей на подвір'ї замкнуто. Вони залізні, і навіть якщо у когось із солдатів виникне підозра, ці двері на якийсь час їх затримають. Але бо шлях, яким я сюди дістався лише для пташок. Я не перебільшую. Вам знадобляться крила, бо лізти сюди з вашою рукою годі думати. Мері з тим.